Hrvatski radio, obrazovni program. przetwórtką. godina je 1933. godinu dana prije kralj Abdulaziz ibn Abdal Rahman ibn Saud proglasio je stvaranje kraljevine Saudijske Arabije. Nakon desetljeća rata njemu je uspjelo pod svojom vlašću objediniti veći dio arapskog poluotoka. Ne samo da je kralj Ibn Saud vladao nad više od 2 milijuna četvornih kilometara, pod njegovom vlašću bila su i sveta mjesta Islama, Meka i Medina. Početkom 1933. kralj Ibn Saud je petkom, kao što je to bila tradicija, prisustvovao molitvi u glavnoj džami u Rijadu. Savez koji je Muhammed Ibn Saud, daleki Ibn Saudov predak, 1744. godine sklopio s klerikom Muhammedom Ibn Abdal wahabom bio je ključan za uspon kuće Saud. Vladari iz te kuće davali su političku moć. Klerici koji su slijedili al wahabovo tumačenje islama davali su kući Saud vjersko pokriće za osvajanje. Ali tog petka 1933. imam glavne džamije u Rijadu, šejk Ibn Nimr, za vrijeme bogoslužja počeo je citirati ove redke iz Kurana. I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra prži. Vi nemate drugih zaštitnika osim Allaha, inače nema vam pomoći. Kada je čuo da imam izgovorio te riječi, Ibn Saud se razbjesnio. Zatražio od imama da se makne. Onda je kralj, okupljenima u glavnoj džami u Rijedu, počeo govoriti ove redke iz Kurana. Reci, ovi nevjernici, ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate, a ni vi se nećete klanjati onomu komu se ja klanjam. Ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali, a i vi se niste klanjali onome kome se ja klanjam. Vama vaša vjera, a meni moja. Zašto se Ibn Saud, koji je bio pobožan čovjek i vrlo pažljiv da ne naruši odnose s vjerskim vođama u Saudijskoj Arabiji, tako žestoko sukobio s imamom glavne džamije u rijedu zato što je blizu bilo sklapanje sporazuma koji će odrediti budućnost Saudijske Arabije. Problem s tim sporazumom bio je u tome što je on u Pustinsku kraljevinu dovodio na desetine nevjernika. Da stvar bude gora, ako sve bude išlo kako su se potpisnice sporazuma nadale, nevjernika je u kraljevini trebalo biti još više. Imam je naravno smatrao dolazak nevjernika katastrofom. Kralj je znao da će mu ti nevjernici pomoći u izgradnji jake države kralj Ibn Saud nije namjeravao dopustiti da mu imam kvari planove. U godini kada je kralj Ibn Saud proglasio stvaranje kraljevine Saudijske Arabije, u njegovoj kraljevini bilo manje od 50 nemuslimana. Sve će se to promijeniti 1932. kada je američki naftni div Standard Oil of California ili Sokal našao naftu u Bahreinu. Taj otok bio udaljen samo 40 km od obale Saudijske Arabije. Geološki profil bio je sličan i Sokal je smatrao da treba pokušati i u Saudijskoj Arabiji naći naftu. Već je to pokušao novozelanđanin Frank Holmes koji je bio uvjeren da crnog zlata ima u izobilju u pustinskoj kraljevini, ali nije imao sreće kada su u pitanju bili traženje nafte i pronalazak ljudi koji bi to traženje financirali. Na kraju je Holmes otišao iz Saudijske Arabije i za sebe ostavio dug kralju Ibn Saudu od 6000 funti. Sokal je tražio uporište na Srednjem istoku, kralj Ibn Saud tražio je novce za svoju kraljevinu. Rezultat svega toga bio je sporazum koji će promijeniti kraljevinu Saudijsku Arabiju. Rachel Bronson u knjizi Gušće od nafte, američko nemirno partnerstvo sa Saudijskom Arabijom, piše. Godine 1933. kralj koji je ionako bio sklon Amerikancima zbog njihovog uspjeha u Bahreinu i njihove očite nezainteresiranosti za kolonijalnu intervenciju na Srednjem istoku dao je Sokalu koncesiju. Za uzvrat tvrtka se složila da kralju u roku od 18 mjeseci da beskamatni zajam od 30.000 funti u zlatu i još jedan zajam od 20.000 funti. Saudijska Arabija pristala je otplatiti zajmove iz budućih prihoda od nafte, ako do njih ikada dođe. Kralj je također za sebe osigurao godišnje davanje od 5.000 funti. Uzdaj se u Boga i potpiši. Tako je kralj Abdulaziz ohrabrio Abdullaha Sulejmana, drugu najmoćniju osobu u neiskusnoj vladi. Za te uvjete Sokal je dobio koncesiju koja je bila velika poput površine američkih saveznih država Teksasa, Novog Meksika i Arizone. Tom je koncesijom isključivo pravo upravljanja imao Sokal, koji je vrlo brzo stvorio novu tvrtku koja se trebala baviti istraživanjem i crpljenjem nafte u Saudijskoj Arabiji. Ime te tvrtke bilo je California Arabian Standard Oil Company ili CASOC. Vrlo brzo su stranci, američki geolozi, inženjeri i radnici počeli stizati u Pustinsku kraljevinu. Dozvola zapadnoj tvrtki da traži naftu u Saudijskoj Arabiji imala je smisla samo ako se nađe nafta. Sokolovi zajmovi i godišnje plaćanje 5000 funti kralju pomagalo je financijama nove kraljevine, ali to još uvijek nije bilo dovoljno. I Sokal je naravno imao interesa da se nafta nađe ali prvih pet godina nije bilo ni traga crnom zlatu. Onda je 4. ožujka 1938. iz bušotine Damam 7 prokudala nafta. Iz te bušotine na dan izlazilo 1500 barela nafte. Saudijska Arabija imala je prvu komercionalno isplativu bušotinu nafte. Ljudi u Sokalu bili su sretni, kralj također. Za 1938. on je dobio 1,5 milijun dolara od te prve naftne bušotine. Rachel Bronson piše. Mjesecima kasnije, 1. svibnja 1939. kralj zajedno s pratnjom od više od 2000 ljudi u 500 automobila otputovao je do naftnih polja na istoku, okrenuo slavinu i tako je počelo utjecanje nafte u prve tankere. Na povratku kralje s dijelom braće i svojim sinovima razdragano pjevao beduinske pjesme iz njihove mladosti. Impresioniran američkom domišljatošću i s naoko istinskom naklonošću prema američkim naftašima, kralj povećao područje koncesije za skoro 80 tisuća četvornih milja i tako povećao područje koncesije Kasoka na skoro 440 tisuća četvornih milja, što je činilo skoro 50% saudijskog teritorija. Znate li što će naći jednog dana kada se dosegne Mars? Kralj je upitao Toma Badgera nakon što je čuo radijski izvještaj koji je predviđao da će jednog dana ljudi doći do toga dalekog planeta. Kralj je ovako odgovorio na svoje pitanje. Naći će tamo Amerikanca koji traži naftu. Godine 1939. Kasok je u Saudijskoj Arabiji proizvodio oko 11.000 barela nafte na dan. Deset godina kasnije ta će proizvodnja narasti do 477.000 barela na dan. Biće to tada nešto više od 5% ukupne proizvodnje nafte i oko 35% proizvodnje nafte na Srednjem istoku. A to je bio samo početak. Drugi svjetski rat bio je rat strojeva, a ti strojevi trebali su goleme količine nafte. Saudijska Arabija nije sudjelovala u opskrbi saveznika naftom. Oprema koja je trebala razvijati tamošnje naftne izvore bila je potrebna negdje drugdje, uglavnom u Sjedinim američkim državama koje su uvijek bile najveći proizvođač nafte. Godine 1940. talijanski ratni zrakoplovi napali su naftne bušotine u Bahreinu i Istočnoj Arabiji. Nisu pogodili niti jednu bušotinu, ali Kasok je evakuirao većinu ljudi i zatvorio bušotine betonom. Ali bilo je jasno da je drugi svjetski rat promijenio puno toga, pa tako i strateški plan Sjedinjenih američkih država. Rachel Bronson donosi ove riječi Cordella Halla, dugogodišnjeg državnog tajnika američkog predsjednika Franklina Delana Roosevelta. Bliski istok, za koji je naša vlada pokazala kroz stoljeće i pol samo maleni interes, postao je kroz zahtjeve drugoga svjetskog rata vitalno područje za vođenje naših vanjskih poslova. Iran, nekada znan kao Perzija, zatim Irak, Saudijska Arabija, Libanon i Sirija, počinju se pojavljivati sve više i više u američkom planu, ne kao drevne zemlje, već kao kotači u ratnom stroju. Uvjerenje da je Bliski istok važan kotač u ratnom stroju najbolje se vidjelo kada je u veljači 1945. američki predsjednik Roosevelt došao na krstaricu Quincy, usidrenu u slanim jezerima na Suezkom kanalu i sastao se sa saudijskim kraljem Ibn Saudom. Rezultat tog sastanka je sporazum o strateškom partnerstvu koji dan danas određuje odnose između Sjedinjenih država i Saudijske Arabije a nafta je nakon završetka rata ponovno počela teći i to još većim količinama. Rachel Bronson piše. Godine 1948. bušači Aramkoa, Kasok je preimenovan u Aramko 1944. godine, vratili su se na mjesto koje je dugo fasciniralo Maxa Steinera i druge geologe Aramkoa. Tvrtka je našla naftu u Gavaru, jugoistočno od Darana i istočno od Rijada. Polje Gavar uskoro je bilo klasificirano kao najveće svjetsko nalazište nafte. Saudijska Arabija sada je bila na karti kao vrlo ozbiljan naftni igrač. U potrazi za još većim tržištima i kapitalom, Aramco su se pridružili Standard Oil of New Jersey i Sokoni Vacuum. Jedan od kraljevih uvjeta bio je da svaka veća tvrtka mora biti 100% u američkom vlasništvu. Nije vjerovao europskim planovima s njegovom zemljom. Između 1944. i 1950. Aramkova proizvodnja sirove nafte povećala se s 21.000 na 548.000 barela nafte na dan. Jeftina nafta iz Perzijskog zaljeva postala je središnja komponenta američke postiratne strategije. Obnova Europe ovisila je o njoj. Godine 1948. Sjedinjene države uvozile su samo 6% svoje nafte. Od toga samo je 8% dolazilo iz Saudijske Arabije. Zapadna Europa skoro u potpunosti je ovisila o nafti iz Perzijskog zaljeva. Prije naftnog buma, kralj Ibn Saud sve financijske poslove rješavao sa svojim odanim ministrom financija Abdullahom Sulejmanom. Sve novčane poslove kralj i ministar rješavali bi u hladna jutra. Tada bi Abdullah Sulejman sam dolazio u kraljeve odaje i bez papirnatog traga, nakon jutarnje molitve, riješio sve novčane poslove s kraljem. Nakon otkrića nafte, takva su vremena postala prošlost. Abdullah Sulejman zadržat će mjesto ministra sve do Ibn Saudove smrti 1953. Ali način obavljanja posla potpuno će se promijeniti. Od skromne pustinske kraljevine Saudijska Arabija postala jedna od važnijih država na svijetu. Govori profesor dr. Igor Dekanić s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu. Tu bi se opet trebalo malo razlučiti tri razdoblja. Prvo je razdoblje neposredno poslije drugog svjetskog rata, zatim Aramko Kat postaje Saudi Aramco, jer se prvo zvala Aramco, arapsko-američka naftna kompanija, 73. u naftnim krizama kad Saudijska Arabija preuzima potpunu kontrolu i da kako, i da kako danas u suvremenoj proizvodnji kad je Saudijska Arabija opet jedna od tri najveća proizvođača na svijetu. Dakle, neposredno poslije drugog svjetskog rata, tada Sjedinjene američke države Europa je razrušena, dolazi do novog sukoba između bivših saveznika, Europa se lomi po liniji željezne zavjese kao što je to izrekao Churchill, ali kasnije se sad neki, neka najnovija istraživanja su pokazala da je to zapravo Truman pozvao Churchilla da održi predavanje i da to nazove željeznom zavjesom, jer Truman nasljednik predsjednika Roosevelta nije bio, e, nije imao imić koji je imao pokojni Roosevelt, ali je očito bio strateg sa znanjem koje je bilo potpuno odudaralo od njegove relativno blijede, nemarketinške vanjštine. Danas se vidi da je zapravo to sve bila Trumanova ideja, Počeo je hladni rat i počela je bitka između, ili zapravo strateška borba između svijeta kapitala i svijeta socijalizma, između zapadnog svijeta predvođenog Sjedinjenim američkim državama i Sovjetskog saveza koji je pokušao provesti svjetsku revoluciju u ono prvo vrijeme. E sad, Europa je razrušena, nema energije, ima ugljen, Ugljenokopi su također razrušeni, mnogi radnici i eksperti su izginuli što u bombardiranjima, što, što u ratnim operacijama i Europa ima prije svega veliki problem energije. I tada Amerikanci prvo otkrivaju ogromno naftno polje Gavar to je najveće naftno polje uopće u povijesti koje je dugačko jedno 300 km, 280, a široko je 300 km. Ono ima ogromne rezerve, jedno 70 milijardi barela se računa otprilike. Dakle, najveće naftno polje klasično nafto polje svih vremena, ono je otkriveno 48. 49. počinje izgradnja pan-arapskog naftovoda iz Damana preko Sirije do libanonskih luka i gradi se veliki izvozni terminal u Libanonu. Uz to dolazi jeftina nafta iz Saudijske Arabije. Kralj Abdulaziz ibn Saud umro je 1953. godine. Nakon desetljeća borbi sa suparnicima, on je 1932. proglasio stvaranje goleme kraljevine Saudijske Arabije, u kojoj je pred početak drugog svjetskog rata nađena nafta. Ibn Saud počeo je izgradnju države, sklopio je ključni strateški savez sa Sjedinim državama. Druge je sile držao podalje od svoje kraljevine – s američkom tvrtkom Aranko sklopio je sporazum koji je jamčio prihod njegovoj kraljevini od crpljenja nafte. Ibn Sauda je na prijestolju naslijedio sin Saud, kojemu je u trenutku stupanja na prijestolje bilo 51 godina. Krunski princ postao je Faisal, Saudov brat. U prvoj godini Saudovog kraljevanja prihodi od nafte dosegnuli su 236 milijuna ondašnjih dolara. U drugoj godini oni su se popeli na 340 milijuna. Saud je goleme novce trošio na gradnju luksuznih palača, a još je svakom princu kuće Saud odredio godišnju stipendiju od 32.000 dolara. Stari kralj Ibn Saud bio je puno mudriji. Svaki je princ dobivao novac ovisno o volji starog kralja. Sukob između braće kralja Sauda i krunskog princa Fejsala obilježit će vladanje drugog kralja Saudijske Arabije. Madavi al-Rashid u knjizi Povijest Saudijske Arabije piše. Ograničena historiografija tog razdoblja slika sliku Sauda i Fejsala kao binarnih suprotnosti. U tim prikazima Saud je obično povezan među ostalim i s tradicionalnom plemenskom vladavinom, pljačkanjem prihoda od nafte, luksuzom palača, urotama unutar i izvan Saudijske Arabije i porokom. Fejsal je povezan s trezvenošću, pobožnošću, puritanizmom, financijskom mudrošću i modernizacijom. Što više, sukob između braće često je opisan kao da potječe iz Fejsalove želje da ograniči bratovo trošenje i riješi financijsku krizu. Saud je vladao do 1964. i svo to vrijeme trajao je sukob između njega i Fejsala. Saud je ukinuo ured premijera i za sebe je uzeo premijerove ovlasti. Stvorio je niz novih ministarstava, komunikacija, poljoprivrede i voda, obrazovanja, nafte i mineralnih resursa, hodočašća islamskih zadužbina, rada i socijalnih ustanova, informacija ali je u njima razmistio svoje sinove, kojima je dao mjesta ministra obrane, zapovjednika Kraljevske garde, nacionalne garde i posebne garde. Fejsal je pak oko sebe okupio polubraću i stričeve. Na kraju je Fejsal iskoristio Saudov odlazak na oporavak u inozemstvo da bi stvorio vladu i u nju postavio ključne saveznike. Kada se Saud vratio, zaprijetio je mobilizacijom kraljevske garde, ali je Faisal mobilizirao nacionalnu gardu i uz potporu ulema i viših članova kuće Saud 28. ožujka 1964. prisilio brata Sauda na abdikaciju. fejsal je postao kralj, a Saud je umro 1969. u Grčkoj. Saudijska Arabija preživjela je sukob u vladajućoj kući. Tada je nafta bila vrlo jeftina i ta nafta je u deset godina potpuno promijenila Europu, odnosno dala podlogu za energetsku promjenu Europe i na neki način ojačala ekonomsku strukturu Europe za kasniju pobjedu u hladnom ratu. S druge strane, Amerikanci su cijelo vrijeme davali Saudicima i Saudijskoj dinastiji neke, rekao bih, političke popuste koje nije imala ni jedna druga zemlja izvoznica nafte. A Saudici su očito po dogovoru koji je bio na krstarici Quincy kad je 48. došlo do osnutka Izraela i velikog geopolitičkog sukoba između arapskih zemalja i Izraela, Saudici se nikad nisu gurali, mada su najsvetija vjerska mjesta Islama u Saudijskoj Arabiji, ali Saudici nikad nisu bili predvodnici ni geopolitičke, ni vjerske konfrontacije sa Izraelom, a Sjedinjene američke države su bile glavni pokrovitelj i saveznik Izraela na Bliskom istoku. Dakle, u tom prvom dijelu i proizvodnja u Saudijskoj Arabiji bi se vrlo brzo razvija, praktično eksponencijalno raste. S druge strane, 49. 50. pod utjecajem Venecuele dolazi do onog famoznog sporazuma 50-50, gdje velike kompanije prepuštaju 50% profita zemljama izvoznicama nafte. Ali ne puštaju ih u kontrolu troškova. Dakle, je 50% čistog profita, ali kroz nadoknadu troškova, naravno, grabi se gro operativnog kapitala završava u velikim tehnološkim naftnim kompanijama. U prvoj godini kraljevanja kralja Fejsala punim imenom Fejsal ibn Abdelaziz ibn Abdar Rahman as Saud, saudijski prihodi od izvoza nafte iznosili su 22,2 milijarde rijala. Bruto nacionalni proizvod bio je 10,4 milijarde rijala. Godine 1974. prihodi od izvoza nafte dosegnuli su 110,9 milijardi rijala, a bruto nacionalni proizvod povećan je na 139,6 milijardi rijala. Ukratko, deset godina vladavine kralja Fejsala vladao je do 1975. razdoblje najvećeg skoka u povijesti Saudijske Arabije. Od brata Sauda naslijedio je nerazvijenu i zaduženu kraljevinu, svom nasljedniku, polubratu Halidu ibn Abdulu Azizu a Saudu ostavio je najbogatiju i najmoćniju državu u arapskom svijetu. Prvih pet godina vladavine kralja Fejsala ovako opisuje Madavi al-Rashid. Prvi petogodišnji plan trebao je stvoriti i razviti materijalnu infrastrukturu, uključujući gradnju cesta, aerodroma i luka, te širenje električne opskrbe, telefona i komunikacija. Socijalne službe, bolnice i medicinski centri umnožili su se i počeli su dosezati šire dijelove stanovništva. Osnovno obrazovanje bilo je skoro nepostojeće u nekim regijama. Trošenje na obrazovanje dosegnulo je godišnji iznos od otprilike 10% proračuna. Kralj Faisal bio je konzervativac. Arapske vođe poput egipatskog predsjednika Gamal Abdela Nasara smatrao je prijetnjom. Ideje ustavne monarhije, arapskog nacionalizma i socijalizma bile su mu odbojne. Ali Faisal je vjerovao da se uvezeno strano tehničko znanje i ekonomska modernizacija mogu povezati sa islamom. Toga je uvjerenje i koštalo života. Rachel Bronson piše. 25. ožujka 1975. na rođendan proroka Muhameda, nečak kralja Fejsala, Fejsal bin Musaid, ušao je nepozvan na kraljevski sastanak. Sakrivši se iza kuvajtskog ministra nafte, mladi saudijac izvadio je pištolj, naciljao preko kuvajčaninova ramena, koji se naklonio kako bi prenio pozdrave i pucao izbliza nekoliko puta u kralja. Kralj je po dolasku u bolnicu proglašen mrtvim. Glasine o ubojičinim motivima brzo su se proširile. One su se kretale od osvete u ime predaka po majčinoj strani do cionističke ili cine urote. Najvjerojatnije je objašnjenje da je Musaid ubio kralja Fejsala da osveti ubojstvo svoga brata Halida, Deset godina prije odluka kralja Fejsala da u kraljevinu uvede televiziju naišla je na otpor onih koji su vjerovali da je takva moderna tehnologija, posebno ona koja prenosi slike, suprotna primjeru proroka Muhameda. Halid bin Musavi poveo je skupinu sabotera odjevenih u ihvanske ratnike kralja Abdula Aziza u uništavanje odašiljača u Rijadu. Nakon savjetovanja s kraljem Fejsalom, policija je dobila zapovjed da puca i ubije. Ta je zapovjed rezultirala smrću Halida bin Musaida. Fesela je na prijestolju naslijedio njegov polubrat, krunski princ Halid, koji će vladati kraljevinom Saudijskom Arabijom sve do 1982. Halid je bio miran i razuman čovjek koji je sjaju rijada inozemstva pretpostavljao pustinju, druženje s beduinima i nadgledanje projekata ozelenjavanja pustinje. Posebno je uživao u sokolarstvu. Njegovih sedam godina vladavine obilježeno je umjerenošću, smirenošću koja je uvelike rješavala sukobe unutar kuće Sauda. U Fejsalovoj Hali Halidovo vrijeme kraljevina Saudijska Arabija postala je basnoslovno bogati ključni američki saveznik. Paralelno tome, Saudici uz potporu Amerikanaca i očito ingenioznost još ono prvo vrijeme Abdulaziz ibn Sauta, Amerikanci školuju prve Saudice na svojim ponajboljim sveučilištima. Saudijski ministar Altariki tariki završio je geologiju u Teksasu na Texas A&M. Kasniji ministar Sheikh Zaki Amani završava pravo na Harvardu koji je bio ministar 60. godine. Dakle, drugim riječima, Saudijska Arabija formira svoju, rekao bih, upravljačku naftnu elitu koju Amerikanci otvaraju ponajbolja američka sveučilišta. I to se tako razvija negdje do 70. godina, kad dolaze one poznate naftne krize, u kojima je centralna uroga u prvom dijelu Irana, koji preuzima vodeću ulogu zbog šahovih potreba, tada je još Šahreza Pahlavi vlasti Irana, kroz šahove potrebe da isfinancira svoju vojsku, da kupuje veliko oružje i velike količine oružja i da na neki način postane u ime Sjedinjenim američkih država kontrolor Bliskog istoka i u toj velikoj krizi 73. dolazi do onog famoznog četverostrukog poskupljenja nafte. Međutim, u Saudijskoj Arabiji Aramko se pretvara u Saudi Aramko, američke naftne kompanije gube kontrolu nad cijenama, a kasnije su istisnute i iz temeljnog kapitala. Međutim, Amerikanci to toleriraju u toj, stvari, pogotovo zato jer 79. kad je šah pao u Iranu i kad je došlo do islamske revolucije u Iranu i kad Amerikanci gube politički utjecaj i vojni utjecaj u Iranu, oni naprosto imaju na neki način uporište natovsko u Turskoj, ali više orijentirano izravno prema Sovjetskom savezu i južnom krilu Varšavskog ugovora, njima treba jako uporište na Bliskom istoku. I Sjedinjene američke države se tu preorijentiraju potpuno na Saudijsku Arabiju. Saudijskoj Arabiji, da tako kažem, toleriraju gubitak Saudija Ramka i na neki način toleriraju čak i prekomjerne saudijske zahtjeve za skokovima cijena nafte, jer znaju da će prije ili kasnije ponuda i potražnja, restrukturiranje, programi e, štednje energije, smanjiti e, potražnju i srušiti cijene nafte i to se dogodilo 86. godine. Jedan od ključnih događaja u povijesti Saudijske Arabije bio je naftni embargo iz 1973. godine. Godinama je kralj Faisal govorio da se politika i nafta ne bi trebali miješati. To je značilo da Saudijska Arabija neće koristiti naftno bogatstvo kako bi pritisnula Izrael da se povuče s teritorija okupiranih u šestodnevnom ratu 1967. Ali nafta i politika odavno su bili povezani. Tako će to postati i kada je u pitanju kralj Faisal. Uoči izbijanja njom Kipurskog rata u listopadu 1973. Saudijska Arabija upozoravala je da će u slučaju novog rata Izraela s arapskim zemljama iskoristiti naftu kao oružje. 31. kolova za T73. kralj Faisal je izjavio da ne može nastaviti održavati pošiljke nafte ako Sjedinjene države ostanu u dobrim odnosima s Izraelom. Ali tek nakon što je nakon početnih uspjeha Egipat počeo doživljavati poraze na bojištu na Sinaju i Suezkom kanalu, kralj Faisal odlučio se pridružiti naftnom embargu zemalja članica OPEC-a. Rezultat tog embarga bio je rast i onako golemih prihoda od nafte i jačanje ugleda Saudijske Arabije u arapskom islamskom svijetu. Doduše, Saudijska Arabija nije išla u total frontalni sukob sa Sjedinim državama. Radikali iz Opeka, predvođeni iračkim predsjednikom Ahmedom Hasanom al-Bakrom, tražili su i nacionalizaciju svih američkih tvrtki na Srednjem istoku, povlačenje svih arapskih novaca iz američkih banki i embargo na naftu za sve zemlje prijateljske Izraelu. Saudijski ministar nafte, šejk Ahmed Zaki Yamani, nije to mogao dopustiti. I embargo nije vrijedio za sve jednako. Rachel Bronson piše. Kralj Faisal zapovjedio je da u embargo bude uključena i američka šesta flota u sredozemlju. Brzo je Rija dao naloga Aramku da zaustavi svu opskrbu američkoj vojsi. Američki vojni planeri uspaničili su se jer nije bilo dovoljno nafte za pogon američkih brodova i održavanje postojeće globalne djelatnosti. U memorandumu od 30. studenoga Pentagon je obavijestio Bijelu kuću da je nedostatak nafte u Ministarstvu obrane vrlo ozbiljan. Uskoro ćemo biti prisiljeni početi spuštati stanje pripravnosti operativnih snaga. Potajnik Ministarstva obrane William P. Clemens Nazvao je vodstvo Aramkoa. Nađite načina da gorivo dođe do Vijetnama, inzistirao je. Naša djeca tamo umiru boreći se protiv komunista. Također je postojao i problem s pogonom američkih brodova u sredozemlju, koji su operirali blizu sovjetskih brodova. U Saudijskoj Arabiji Frank Jungers, predsjednik Aramkoa, objasnjuje situaciju Fejsalu. Uhvaćen između mržnje prema cionistima i komunistima, Fejsal je, kakav mu je bio običaj, uzeo u ruke svoj bišt, crnu halju i rekao Jungersu Bog neka vam je na pomoći ako budete uhvaćeni ili ako to postane poznato javnosti. Aramko je dobio prikriveno dopuštenje da dopusti da saudijska nafta dođe do američkih brodova i baza. Naftni šokovi iz 1973. i 1979. samo su potvrdili ključni položaj Saudijske Arabije u svijetu nafte. Taj položaj traje i danas. I sad je ovaj treći dio suvremena saudijska proizvodnja, koja se opet konstituirala u dvije etape. Prvo oko Zaljevskog rata 90. 91. kad je nakon završetka Iračko-Iranskog rata Iračka vojska napala Kuvajt Sjedinjene američke države i ministar obrane i glavni savjetnici za nacionalnu sigurnost, tada je predsjednik stariji Bush, lete u Rijad kralju i privoljuju kralja da dopusti po prvi puta dolazak stranih trupa u Saudijsku Arabiju, u svetu zemlju koja čuva sveta islamska mjesta i hitno se formira strateška operacija, strateška operacija Pustinski štit u tijek koje je zadaća obraniti Saudijsku Arabiju eventualno od iračkog napada i oklopni korpus američki koji je cijelo razdoblje hladnog rata vježbao i iz generacije u generaciju sve novijim oružjem se vježbao da preuzme prvi očekivani ruski tenkovski udar na zapadnu Europu se diže iz zapadne Europe i sliječe u Saudijsku Arabiju u ljeto 1990. Naravno, imali su prije toga pregovore s Gorbačovom da kroz politiku glasnosti potpisivanje 87. je potpisan onaj famozni sporazum o napuštanju strateškog nuklearnog oružja. Dakle, u tom dijelu opet se vidi jedna ogromna pažnja kojom su Sjedinjene američke države tretirale Saudijsku Arabiju. Zapravo gro kopnene intervencije prema Kuvajtu i izbacivanje Iraka iz Kuvajta išlo iz Saudijske Arabije s najboljim američkim, e, britanskim i francuskim trupama i zapravo u tom dijelu kroz operaciju Pustinska oluja izbačen je Saddam Hussein. E sad da to preskočimo do današnjeg dijela, Saudijska Arabija je i danas i dalje najveći proizvođač nafte na svijetu. Nema više najveće rezerve, ona ima otprilike 16, 17, 16,5% svjetskih rezervi nafte. Danas ima Venezuela najveće, jer su se u međuvremenu takozvane rezerve teške nafte prekategorizirale iz resursa u rezerve. Čim je počinjao dolaziti prvi novac od nafte, kralj Ibn Saud, koji se volio prikazivati kao skroman vladar, a to je slika koju se i danas nastoje držati, počeo je graditi novu kraljevsku palaču. Godine 1936. počela se graditi palača Muraba, koja je završena sljedeće godine. U njoj je bilo kraljevo domaćinstvo koje je brojalo tisuću ljudi. Strani gosti ugošćavani su u drugoj palači, Badiji, a u njoj je svoj odmor provodio i kralj. Za braću i važnije članove saudijskih klanova sagrađene su i druge građevine i dodaci na palači. Ibn Saudov nasljednik bio je poznat po trošenju na luksuz. Njegov pak nasljednik bio je puno umjereniji, a pokušavao je primjerom pokazati da rasipanje nije dobro. Palaču na Sirije koju je sagradio kralj Saud ostavio je Fejsal da nenaseljena propada, kako bi se i na taj način pokazalo da raskoš nije poželjna ali novac koji se slijeva od nafte bio je preveliko iskušenje. Članovi vladajuće kuće, poslovni ljudi, ljudi bliski vladajućoj obitelji, svi su se puno okoristili tim bogatstvom. S druge strane, bili su oni koji od tog bogatstva nisu imali puno. To Craig Jones u knjizi Pustinska kraljevina, kako su nafta i voda iskovali modernu Saudijsku Arabiju, opisuje pamflet koji je krajem 1970-ih objavila organizacija Islamske revolucije. Pamflet je prikazivao slike trošnih i limenih koliba s krovom od palmina lišća s natpisom koji je izjavljivao. U zemlji koja udomljuje jednu četvrtinu svjetskih naftnih rezervi naći ćete ovakve domove. Tvrdili su da se takve kuće mogu naći posuda po kraljevstvu, bilo na jugu u Nađranu, Džizanu, Asiru ili Katifu ili Alhasi. Svi ti domovi ne uspijevaju zadovoljiti ni najmanje zdravstvene uvjete. Tisuće ljudi, autori su tvrdili, do 1979. nisu imali ni tekuće vode ni struje. Čak i u Rastanuri, mjestu gdje se nalazi golema rafinerija, elektrane, golemo desalinizacijsko postrojenje i veliki moderni tehnološki sistemi, tisuće su živjele bez komunalija ili temeljnih usluga. Poniženje je došlo i na bijedu. Kada je kraljica Elizabeta posjetila 1978. Damam, napisali su autori, Lokalne vlasti podigle su barijere i ograde kako ona ne bi vidjela kolibe od blata i opseg ljudskog očaja. Tada je svjetska štampa pisala da tadašnji saudijski kralj Saud ibn Saud ima oko 200 kadilaka koji su tada bili pojmove. Dakle, drugim riječima, negdje 60. godina počinje velika luksuzna potrošnja u kraljevskoj, u okvirima kraljevske porodice. I e sad, tu bismo mogli pogledati opet ukratko dva ili tri kompleksa. Prvo, nasljedni red. Još je Abdulaziz ibn Saud uspostavio nasljedni red da ga uvijek nasljeđuje, naslijedio ga je njegov sin i to Saud ibn Saud koji nije po svim procjenama bio ni najsposobniji ni najškolovaniji, ali je u tom dijelu njegova majka bila iz plemena Rašidi Dakle, iz plemena njegovog bivšeg protivnika. Nakon Sauda dolazi Faisal, nakon toga Fahd, nakon toga Halid, pa onda eh, Abdullah i današnji je šesti Salman. S druge strane, kao i svi bogati krugovi, kao i svi celebriti u zapadu i saudijska eh, kraljevska porodica je, rekao bih, bila preplavljena luksuznim životom. To je osobito postalo karakteristično poslije 70. 73. 4. 9. kad su cijene nafte poskupljele četiri puta, pa 79. još dva puta. Slijedom generacija je danas saudijska porodica postala vrlo velika sa nekoliko stotina ili neki čak kažu 3 do 4 tisuće različitih princeva, princeza i tako dalje. I da kako da je ta porodica ukupno u najširem smislu ima veliku potrošnju. A pogledajte naše tajkune u Hrvatskoj, ni 15 godina nisu na čelu firme koja ima proizvodnju veću od desetak milijuna eura, pa mora imati jahtu, mora imati dve vile, mora imati ovo, mora imati pet automobila. Sad ja karakiram, možete si misliti šta je bilo u Saudijskoj Arabiji. Dakle, drugim riječima, ta porodica je na neki način preplavljena, rekao bih, velikom potrošnjom i sigurno da su uvjeti danas drukčiji u odnosu na asketizam Abdulaziz ibn Sauda. I u 13. stoljeću Džingis Khan je umro u šatoru. Njegovi sinovi su svaki bili u svojem dvoru. Njegovi unuci Kublaj Khan je napravio nešto što je danas temelj zabranjenog rada. S druge strane, oni su cijelo vrijeme u tom savezništu sa Sjedinjenim američkim državama uzimali tehnologiju i upravljanje koje je bilo najkvalitetnije moguće u naftnoj industriji. I Saudi Aram koje danas spada u jednu od tehnološki najrazvijenijih kompanija Godine 1965. predsjednik kabineta ministara, to jest predsjednik vlade Sovjetskog saveza Andrej Kosigin dao je nalog da se osnuju ministarstva naftne i plinske industrije. Na 23. kongresu Komunističke partije Sovjetskog saveza održanom 1966. doneseni su ovi ciljevi. Da do 1970. treba povećati proizvodnju nafte na 380 do 390 milijuna tona sve se to moglo izvršiti samo pronalaskom novih naftnih izvora. Sovjetska vlada i komunistička partija znali su da tih izvora ima. 25. rujna 1959. prva je nafta potekla iz bušotine probušene u zapadnom Sibiru. Sovjetski naftaši ostvarili su ciljeve kojim je postavila partija. Godine 1970. u Sovjetskom savezu proizvedeno je 389 milijuna tona nafte. Od toga je nešto više od 34 milijuna tona došlo iz zapadnog Sibira. Deset godina kasnije Sovjetski savez je proizveo 664,7 milijuna tona nafte. 51,8% od te nafte došlo iz golemih zapadno-sibirskih polja. Sve je to uzbunilo Sjedinjene države. Tolika proizvodnja značila je i golemi izvoz nafte, koja se prodavala za dolare. Ti su dolari punili sovjetski proračun. Kako se nije mogla omesti sovjetska proizvodnja nafte, pokušavalo se sa smanjivanjem njezine cijene. Ključan američki saveznik u tome bila je Saudijska Arabija. Glavni cilj 70. godina je bilo držati Sovjetski savez u pravom političkom i ekonomskom smislu izvan Bliskog istoka. Sovjetski savez je penetrirao u Egipat pomoći Egiptu u ratu s Izraelom 73. I zato je 73. jedino aktiviran zračni most poslije drugog svjetskog rata izravno Sjedinjene američke države Izrael, kad su prvi dva dana izraelske trupe gubile na terenu i kad su hitno dopremljeni novi tenkovi, novi avioni, nove granate, sve to napravljeno u ruku od dva dana. Dakle, Amerikanci su braneći taj cilj pustili u cijenama nafte šta se događa, događa. Tad se dogodio veliki porast cijena nafte – tad se dogodilo bogaćenje Bliskog istoka, odnosno Srednjeg istoka, Saudijske Arabije ponaosob. I tad se dogodilo ono što je u nekim kasnijim intervjuima šejk Zaki Amani, tadašnji ministar za naftu, rekao nas je tada upropastila pohlepa. Jer tada su se sve zemlje opeka zalagale za povećanje cijena, povećanje cijena, povećanje i samo povećanje. Tada je Saudijska Arabija shvativši, jer su njihovi ministri su shvaćali da se ekonomija sastoji prije svega od tržišta, a ne samo od planiranja, i oni su shvaćali da će preskupa nafta smanjiti potrošnju i dovesti do smanjenja utjecaja. Međutim, ostale zemlje opeka to nisu prihvatile. I onda su Saudici izveli udar u redu. Ako se niko od vas ne drži kvota, jer tada je OPEC isto bio potpisao kvote izvozne, koji se za razliku od sadašnjih niko tada nije držao i svi su izvozili više, i tada su Saudici namjerno za nekoliko godina smanjili svoju proizvodnju, čak čineći štetu na iscrpak, to naftaši znaju zašto se to tako dešava. Oni su to smanjili, međutim kad su, kad opekovci nisu prihvatili taj, rekao bih, takvu politiku umjerenog porasta i kontrole cijena, ali puštanja tržišta, jer su Saudici znali da Amerikanci ubrzano razvijaju robne burze nafte, da kad kompletna trgovina ode na robne burze, onda je opet praktično izgubio krok gro kontrole. Međutim, kako je rekao Zaki Amani, pohlepa arapskih zemalja članica opec a je to uništila tu politiku. E onda su Saudici rekli, e dobro, sad iz inata ćemo mi otvoriti našu proizvodnju, pa su Saudici inicirali rušenje cijene nafte. Saudici su imali štete od toga, jer im je prihod pao, međutim su višak prihoda je tada bio tako enormni da i taj pad nije nagrizao bogatstvo Saudijske Arabije nimalo. Na početku 1979. iranski šah Muhammed Reza Pahlavi je otišao iz Irana. Nakon godine izgnanstva u Iran se vratio je Tolah Ruhola Homini i počela je islamska revolucija koja će u travnju te 79. dovesti do stvaranja Islamske republike. Kada su vidjeli što se događa u Iranu, saudijske vođe tražile su od Sjedinjenih država vidljivi dokaz potpore. Cilj je bio pokazati stanovnicima kraljevine Saudijske Arabije, ali i drugim monarhijama u Arabskom ili Perzijskom zaljevu, da one neće biti tako lako srušene, kao što je srušen šah Reza Pahlavi. Američki predsjednik Jimmy Carter odgovorio je slanjem 12 borbenih zrakoplova tipa F-15 s oko 300 pripadnika američkog ratnog zrakoplovstva. Saudijska vladajuća kuća bila bi sretnija sa slanjem nosača zrakoplova u zaljev, ali i 12 F-15 bilo je dovoljno. Ali kada su Saudici saznali da su F-15 došli nenaoružani, zaprepastili su se. Kada je u kolovozu 1990. godine iračka vojska pregazila Kuvajt, Saudici su se zapitali kako kakav će biti američki stav. Jedan dio administracije američkog predsjednika Georgea Busha starijeg smatrao je da nije bitno tko će zapravo crpiti kuvajsku naftu, Irak ili Kuvajt. Saudijska vladajuća kuća bojala se da će Bush stariji postupiti kao Carter. Bush stari naravno postupio je drugačije. Rachel Bronson piše. 3. kolovoza savjetnik za nacionalnu sigurnost Scowcraft dao je instrukcije ministru obrane Dicku Cheneyu da saudijskom veleposlaniku pokaže američke tajne obavještene podatke o iračkim pokretima i dopusti mu uvidu potencijalne američke vojne planove. Dva dana kasnije Cheney, zamjenik savjetnika za nacionalnu sigurnost Robert Gates, general Norman Schwarzkopf, potajnik obrane za politiku Paul Wolfowitz i američki veleposlanik u Saudijskoj Arabiji Charles Freeman otišli su za Rijad kako bi brifirali kralja. Nekoliko sati nakon što su sletjeli u Rijad, Amerikanci su se pridružili kralju i malenoj bateriji važnih saudijskih prinčeva. Cheney je počeo sastanak podsjećajući kralja da su Sjedinjene države u nekoliko navrata branile teritorijalnu cjelovitost Saudijske Arabije. Ministar obrane jasno je dao do znanja da je situacija za Saudijsku Arabiju ozbiljna i da je moguć samo ozbiljan i odlučan odgovor. Predložio je dvostruku strategiju, obranu Saudijske Arabije i davljenje Iraka. Tada je predao riječ Švartskopfu. Klečeći na jednom koljenu ispred kralja, Švarskop je metodično kralju Fahdu i krunskom princu Abdullahu, princu Saudu, ministru vanjskih poslova te zamjeniku ministra obrane princu Abdul Rahmanu predstavio ratne planove. Kralj Fakt bio je zadovoljan američkom reakcijom. Obranu svoje kraljevine odlučio je staviti u američke ruke. Ali prije nego što je pozvao Sjedinjene američke države da dopreme svoje vojnike u njegovu kraljevinu, počela je rasprava na arapskom koju više nije prevodio princ Bandar. Krunski princ Abdullah htio je da se još savjetuju oko poziva stotinama tisuća američkih vojnika da dođu na tlo Saudijske Arabije. Abdullah je htio i mišljenje visokih klerika oko dolaska stranaca u Saudijsku Arabiju. Fakt nije htio okljevati. Sve okupljene članove vladajuće kuće upitao je što misle o dolasku američkih trupa. Svi su se, uključujući i krunskog princa Abdullaha, složili s pozivom. Taj će poziv izazvati velike unutrašnje nemire u Saudijskoj Arabiji. Osama Bin Laden iskoristit će ga kako bi pokrenuo svoj džihad protiv Sjedinjenih država. Ali za dvije države čije savezništvo seže do 1945. i onog sastanka na krstarici Quincy zapravo i nije bilo izbora. Saudijska Arabija bila je prevažna da bi se ostavila sama pred trupama Sadama Huseina, govori profesor dr. Igor Dekanić s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu. Saudijska Arabija ima praktično sve vrste nafte i one sviti sour, e, svi su one lagane sa malim postotkom sumpora, srednje teška nafta po staroj klasifikaciji je ona koja ima veliki sadržaj loživog ulja, koja ima do 2%, 1 do 2% sumpora, Saudijska Arabija ima nešto i te nafte. Ali je to sve konvencionalna nafta. Ova rekao bih nova, novi dio venecuelanske nafte su one sasvim teške nafte za koju treba posebna tehnologija utiskivanja vodene pare da bi se uopće pokrenula iz ležišta i tako dalje. Dakle, Saudijska Arabija ima najveće konvencionalne rezerve, ima još uvijek danas najveću proizvodnju. Sjedinjene američke države imaju proizvodnju oko 570 miliona tona u 2017. Saudijska Arabija 560, Rusija 550. I Saudijska Arabija je danas još uvijek najveći svjetski izvoznik nafte, diktira politiku OPEKA i od tih 550 milijuna tona otprilike 360 izvozi i još 50 milijuna tona u obliku naftnih derivata, dakle oko 150 milijuna tona, 140 milijuna tona nafte troši sama. Ovaj izvoz naftnih derivata je u međuvremenu uz američku tehnološku pomoć su sagrađene velike rafinerije i petrokemijska proizvodnja. Tako da Saudijska Arabija danas izvozi 360 milijuna tona nafte. Međutim, struktura tog izvoza je potpuno promijenjena u odnosu na stanje pogotovo ono stanje e, neposredno poslije drugog svjetskog rata, kad je gro izvoza išao za Europu, 70. i 80. i 90. kad je grotok izvoza išao oko Afrike za Sjedinjene američke države. Danas, ja mislim, u 2017. Sjedinjene američke državima je završilo svega 35 milijuna tona saudijske nafte, oko 60 milijuna u Japanu, 50 milijuna u Južnoj Koreji, već preko 50 milijuna u Kini i preko 35 milijuna u Indiji. Dakle, Saudijska Arabija danas ne izvozi više gro svoje nafte u Europu i Sjevernu Ameriku, nego se sve više orijentira prema svoje buduće tržište u Aziji. Do jučer su glavni kupci bili Japan i e, Južna Koreja, a danas i sutra će glavni kupci sve više biti Kina i Indija. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Miroslav Šeb. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2018. godina.